для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Вайна не далятала ў іх ціхі куток. Нават варожых самалётаў яны не бачылі ў першыя дні. Зрэдку пралеталі на захад нашы самалёты, і гэта ўсіх радавала. Толькі на досвідку чацвёртага дня яны пачулі яе вайну. Фашысцкія самалёты бамбілі рэчыцкія масты цераз Дняпро. Вяртаючыся з бамбёжкі яны ішлі над самай вёскай вельмі нізка, над садамі і стрэхамі, ад іх голу дрыжалі тузалі паветра і зямля. Пачуўшы выбухі, Саша схапіла ленку, выскачыла на гарод і легла ў бульбянік. Ад ранішняй вільгаці і страху яе пачала біць ліхаманка, Вярнуўшыся ў хату, калі самалёты праляцелі, яна доўга не магла сагрэцца і супакоіцца. У той жа дзень прыйшлі больш пэўныя весткі з фронту. Праз рэчыцу прайшлі першыя шалоны з раненымі, і многія жанчыны хадзілі туды за 30 кіламетраў з надзеяй, якая заўсёды жыве ў жаночым сэрцы, а можа і мой там. Нашы адступаюць. Словы гэтыя ўскалыхнулі людзей і зрабілі большую паніку, чым сама вестка аб вайне. Саша паверыла Марыі Сергеевне, якая сказала ёй на другі дзень, што немцы прарвалі пагранічныя ўмацаванні, але не спалохалася тады. Цяпер жа, калі кожная жанчына, кожная старая, перадавала суседцы з вялікай трывогай «Нашы адступаюць, Саша ахапіла жудасць. Куды адступаюць? Чаму адступаюць? Яна падумала пра Пятра. Куды адступіць ён? Знайшоўшы ў сына гаспадыні падручнік па геаграфіі, яна раскрыла карту, паглядзела на кольскі паўвостраў і жахнулася яшчэ больш. Яна ніколі не ўяўляла, што ўваход на паўвостраў такі вузкі ад фінскай мяжы да кандалакшскай губы ўсяго некалькі міліметраў. А што калі немцы і фіны прарвуцца там і перарэжуць чыгунку? Куды будуць адступаць тыя, хто ў мурманску? Куды адступіць Петя? Паўвостраў далёка цягнецца на ўсход, але які ён голы там ніводнага кружочка, а за ім мора, сіняе, суровае, сцюдзёнае нават на карце. У той жа дзень яна атрымала тры пісьмы ад Пятра, але ўсе яны былі напісаны за колькі дзён да вайны і былі поўныя радасці. А Саша вельмі хацелася атрымаць пісьмо, якое было б напісана хаця б у першы дзень вайны, каб даведацца. А яна прачытала б гэта паміж радкоў, як там пачалося ў іх, што ён думае, што ён робіць, што з ім. З нездаровай пакутлівай нецярплівасцю, пачала яна чакаць такога пісьма. У гэтым чаканні прайшоў тыдзень. Вайна падступала бліжэй. У вёсцы з'яўляліся раненыя аднавяскоўцы. Саша перавязвала ім раны і прагна распытвала, як там. Але расказвалі яны надзвычайна мала, лаялі немаведама каго і паводзілі сябе так, быццам былі вінаватыя ва ўсім, што здарылася. Аднак, нягледзячы на самыя панічныя чуткі, на самыя страшныя расказы, мала хто ў гэтым ціхім прыдняпроўскім раёне думаў, што немцы могуць дайсці і да іх. У Сашы ні разу не ўзнікла такой думкі. Наадварот, здавалася, што жыццё, парушанае ў першыя дні, цяпер перабудоўваецца па законах ваеннага часу. Ніякая вайна не можа... Можа спыніць жыцця. Аднойчы Саша цэлы дзень працавала ў полі, памагала гаспадыні зграбаць і перавозіць канюшыну, якую Аня атрымала з калгаса. Змораная праца і Саша ўпершыню за дні вайны заснула рана і спала моцна. Яе разбудзіў настойлівы стук у акно. Прызвычайная да такога стуку яна адказала: "Зараз іду" і пачала дзявацца. "Хто там?" спытала Аня. А, відаць народы. Спытай, хто, параіла гаспадыня, не той час, каб так выходзіць. Саша паглядзела ў вокны, але нікога не ўбачыла і палічыла, што яе чакаюць каля амбулаторыі. Яна выйшла на вуліцу і спалохана адхіснулася каля варот у цяні, стаяў чалавек са стрэльбай на плячы. Не бойцеся, Александра Фёдоровна, ціха сказаў ён, і здзіўленая Саша пазнала Владзіміра Івановича. Вы тут? Ён асцярожна ўзяў яе за локаць і адвёў ад хаты, трымаючыся аднак у цяне ад клёнаў. Я тут. Райком стварыў групу самаховы. Час ваенны. Учора каля дземяхоў мы парашутыстаў лавілі трох застрэлілі, двое здаліся, а сёння вось маці адведаў і вас захацеў пабачыць. А вось гэта не абавязкова непрыязна адказала Саша. Прамільгнула думка: Яна пацалавала гэтага чалавека, упэўненая, што ён ідзе на фронт, а ён тут туляецца каля дому ў той час, калі ўсе іншыя і Петя недзе пад кулямі. Ён, мабыць, сумеўся, бо нейкі момант помаўчаў. Саша намагалася разгледзець яго твар. Што на ім адбіта? Але было цёмна. Я лічыў сваім абавязкам папярэдзіць вас, Александра Фёдоровна, сказаў ён амаль шэптам. Вы павінны ехаць адгэтуль, эвакуірвацца. Вам нельга тут аставацца, вы камсамолка. «Нікуды я не поеду», – узлавана отказала Саша и хмыкнула иронично. «Добрые вы, самохова, ходите по ночах, нагоняете страх, панику. Кого вы оховаете? Себе?» Владимир Иванович знов взяв яе за локоть, моцно стиснув и горыча зашаптав. «Шура, поверьте мне, як вашему другу, як коммунисту, я не себе оховываю». Але становішча вельмі складанае. Тры дні назад нашы пакінулі мінск. Немцы пад жлобінам. Здалі мінск, ледзь не крыкнула Саша. Цішэй, Не трэба панікі. А мурманск, Прычым тут мурманск, здзівіўся настаўнік. Там мой муж. А, -а, -а. Няўжо праўда здалі мінск не магу паверыць. Я ведаю напэўна і таму прыйшоў да вас з рэчыцы эвакуіруюць сем'і. Цяпер Саша поверыла яму. Паверыла, што ён прыйшоў з самымі шчырымі намерамі як добры друг і адчула удзячнасць да гэтага чалавека. Не ведаючы, як выказаць яе сваю ўдзячнасць, даверліва спытала, што ж мне рабіць. Прыязджайце заўтра ў рэчыцу. Я паклапачуся, каб вас пасадзілі ў эшалон для эвакуіраваных. Дякую. Шчыра і проста сказала яна і насцярожана прыслухалася. У хаце заплакала дзіця. А недзе ў далечыні, пачуўся гул самалётаў. Забыўшыся развітацца, яна кінулася ў хату да дзіцяці. вучыцца ў Саша не паехала. Яна разважыла інакш. Недалёка за дняпром і сожам яе родная вёска. Бацькоўская хата, а таму няма патрэбы ехаць некуды ў белы свет. Дома яна будзе ў поўнай бяспецы, бо калі нават ворагу ўдасца дайсці да Дняпра, то туды за дзве вялікія ракі яму ніколі не прарвацца – У гэтым яна ўпэўнена. І таму яшчэ з тыдзень пасля размовы з Уладзімірам Івановичам жыла і працавала тут. І толькі тады, калі ў наваколлі з'явіліся вайскоўцы і пачалі будаваць умацаванні, яна вырашыла ехаць. Ёй цяжка было развітвацца з мясцінай, дзе пачалося яе самастойнае жыццё, і дзе кожная рэч напамінала аб Петю і аб іх шчасці кароткім але яркім. Што чакае яе наперадзе? Аня ўзяла ў калгасе каня і сама ехала за фурмана. Калі пагружаліся, Саша здзівілася, што ў яе набралася так многа рэчаў. «Абжылася я тут у вас», – сказала яна Ані. «Я мяшок жыта пакладу, Шура», – прапанавала Аня. «Што вы, Аня, навошта ён мне?» Ой, усё спатрэбіцца. Не адна ты цяпер. Жыць трэба, дачку гадаваць, бяры, бяры, а я твой шнур сажну. Два дні назад, по указанню райкома, калгасныя пасевы раздалі калгаснікам, інтэлігенцыі па колькасці гідакоў. Сашы таксама далі сотак 20. Гэта ўстрывожыла дрэнная прыкмета – Уласна кажучы не столькі вайскоўцы, колькі раздзел пасеваў прымусіў яе ўспомніць папярэджанне Владзіміра Івановича і хутчэй ехаць за дзве вялікія ракі. Нарэшце і мяшок з жытам пакладзены на воз. У хаце асталося самае дарагое дачка. Саша пайшла па яе. Пярэдняя палавіна, дзе яна жыла, здалася цяпер зараз залішне вялікай пустой і ад гэтага няўтульнай. Саша спавіла малую, пацалавала дзяцей і гаспадыні, узяла дачку на рукі і яшчэ раз агледзілася. Гаспадыня памалілася на абразы. Сашу неяк вельмі схвалявала гэта, захацелася плакаць. калі пісьмо ад пеці прыйдзе, дык вы абавязкова перашліце мне як-небудзь. Яшчэ раз папрасіла яна хоць аб гэтым прасіла неаднойчы. Ай перадам шурачка, сама прынясу, тут жа недалёка дабягу. Аня таксама не верыць, што яны могуць дайсці сюды з палёгкай, падумала Саша. На вуліцы колькі суседак выйшлі правесці яе, абкружылі фурманку. «Вось і вы, Шура, нас пакідаеце», – сказала адна з жанчын, цяжка ўздыхнуўшы. «Учора настаўніцы, э, каторыя не з нашых мясцін выехалі, адны мы астаёмся, пуста, як пасля чумы». У Сашы балюча сціснулася сэрца. Яна не ведала, што адказаць, як суцешыць гэтых добрых і гаротных жанчын. Яна як бы адчувала нейкую сваю віну перад імі. Але ў чым яна вінавата? Хіба лягчэйшы яе ўласны лёс? Хіба яна не такая ж салдат, калі яна ўцякае ад вайны за дзве вялікія ракі, а яны астаюцца тут? Ці мае права яна рабіць гэта? Ай-яй-яй, дзіця захварэе, не будзе каму глянуць, як бы з дакорам ёй гучаць словы маладухі з дзіцем на руках. Саша апускае вочы, мацней прыціскае да грудзей уласнае дзіця. Не, гэта не дакор, гэта боль душы. Шчаслівай вам дарогі, шурачка, кажа тая ж жанчына з дзіцем ласкава і шчыра. Абы дзецца ўсё добра, не забывайце нас, прыязджайце. Саша радасна страпянулася з удзячнасцю глянула на жанчын вачамі поўнымі слёз. Я вярнуся. Я абавязкова вярнуся да вас. Родныя вы мае добрыя, <laughs> Ай, ну хопіць, мам, хопіць. Цалуйцеся, ды паедзем, дарога не блізкая, грубавата сказала Аня, па-мужчынску ускочыўшы на воз і ўзяўшы лейцы ў рукі. Спрэчку яны заехалі ў бальніцу развітацца з Марыяй Сергеевнай. Саша глянула на ўрача і жахнулася, як тая пастарэла за колькі дзён схуднела, пасівела. Што з вамі, Марыя Сергеевна? Са мной нічога, мой друг, спакойна, але сумна адказала ўрач, правёўшы далоней па скроні. Што ў людзей, тое і ў мяне. Гора ад гора не маладзеюць. Вунь, і ў цябе таксама цені пад вачамі. А, не дае спаць. Яна кіўнула на малую, што ляжала паміж імі на лаўцы ў цяні маладых таполяў. Не, яна спакойная, самой не спіцца. Вы ад сені пісьма не получалі, каб пасля напісана было, калі пачалося. Я? Гэтым кароткім запытаннем урач выдала сябе. Саша зразумела, што яна нешта мае, і ўся памкнулася да яе, схапіла, сціснула руку. «Марыя Сергеевна, вы нічога не таіце ад мяне, я ўсё хачу ведаць». «Супакойцеся, я нічога не таю». Сеня напісаў кароткую паштоўку на другі дзень. «Ды, вось яна пры мне». Яна дастала пачак папер з нагруднай кішэні халата. Саша амаль вырвала з яе рук пакамечаную паштоўку, прачытала ў голас. Мая мілая, славная мама, Я жывы і здаровы. У нас пакуль што ціха. Настрой у нас добры, вельмі добры. Будзем біць ворага. Мілая мама, я хачу, каб цябе нічога не страшыла, каб ты была мужнай. Але калі табе, магчыма, скажуць што-небудзь дрэннае пра твайго сына, то Я прошу тебе, никому не давай веры, мамочка. Я был и заусёды буду такі ж сумленны и праўдзівы, якім мяне выхавалі ты и тата. Я люблю сваю радзіму гэтак жа, як цябе, моя родная мама. А яшчэ я люблю ісціну і праўду. І ненавіжу невуцтва. Ты ведаеш гэта. Я абдымаю цябе і цалую твой сеня. Саша не ўнікла ў сэнс паштоўкі. У дзіўнае слова сына Марыі Сергеевны не здагадалася, колькі болю і душевных пакут прынеслі гэтыя словы жанчыне. Крыху заспакоеная, што там пакуль што ціха, скрыўды падумала: Вось сын напісаў маці, а Петя ёй сваёй жонцы не піша. Вы давно гэта получылі? Дні чатыры. Чаму ж не піша Петя? Каб ён ведаў, як гэта цяжка нічога не ведаць. Ім не лягчэй, друг мой, уздыхнула Марыя Сергеевна. Яны таксама, напэўна, нічога не ведаюць. І пісаць яны безумоўна пішуць. І Пятро і сеня усе але ўсё парушана адны пісьмы прарваліся другія можа пад бомбы дзе трапілі калі я паеду нічога не даведаюся больш як я там буду жыць ай мне не трэба ехаць не трэба трэба чакаць праўда Марыя Сергеевна, не адказавшы, узяла з лаўкі малую на руки, адгарнула марлю, зазірнула ў тварык. Дзіця спала. На міг твар урача быццам упаў некі асаблівы прабеньчык сонца. Бо ад сонечных блікаў, што прабіваліся праз лісце таполяў, твары жанчын не святлелі. Цяжкія думкі ляжалі на іх чорным ценем. Саша схілілася над дачкой і таксама усміхнулася. Яна тихая, спіць і спіць. Не, вам трэба ехаць, Рашуша сказала Марыя Сергеевна, поднимаючыся, падаючы Саше дзіця. «Вам нельга оставацца ніводнага дня больш. Сёння ўначы нехта спаліў паром. А як жа нам цяпер пераправіцца? Трэба ехаць на Лоеў, можа там цэлы. А вы, Марыя Сергеевна, — Я одна, мой друг, одна, як у полі вярба. Я пойду с апошнім чырвонаармейцам. Саша раптам адчула страх. Калі Марыя Сергеевна думае, што ёй прыйдзецца некуды ісці, значыцца сапраўды небяспека блізка. Хвілін колькі назад яна ціха і мірна сядзела на знаёмым бальнічным двары. Любавалася з крутога берага Дняпра, і ёй зусім не хацелася ехаць далей. А цяпер заспяшалася. Цяпер ёй хацелася як мага хутчэй апынуцца на тым беразе вялікай ракі, лугавым і лясістым. Быццам немцы маглі прыйсці сюды праз якую гадзіну. Яна расхвалявалася, пакуль чакала Аню, якая хадзіла адведаць сваячку, і заплакала, калі Марыя Сергеевна на развітанне абняла яе. Калі выехалі за мястэчка, Саша распора спрасіла: « Хутчэй, Аня, хутчэй, Аня, не шкадуючы сцёбала пуга і каняле, дарога была пясчаная. Сонца стаяла высока і моцна пякло, конь стомлена матляў галавой не хацеў бегчы. Хутка іх запынілі вайскоўцы і сказалі, што далей па беразе праезд закрыты, можна аб'ехаць толькі па вёсках. Яны назвалі вёскі ў баку ад Дняпра, паказалі на далёкія сады, што былі відаць за морам жыта. Але Сашы здалося страшным аддаляцца ад Дняпра на захад – і недоўга думаючы, яна павярнула назад. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.